Mëngjes mirë, se keni ardhur në klubin e mëmçesit në Valet e Klabe FM në 104 edhe në ekranin e Klap TV-s. Mirëmëngjes. Mëngjesi Jeri. Mirëmëngjes. Mëngjesi Altin. Mirëmëngjes Lori. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe ju kudo që jeni, mëngjes i. Nga zemra. Është Mercur. Faleminderit. Data 10. Faleminderit. <laughs> Muaj Muaj maj. Faleminderit dhe është viti Më duket se është 2017. Po. 2017. Kështu që ja ku jemi edhe për ditën e sotme. Olta do të mungojë miq dashur në klubin e mëngjesit është në një trajnim. Edhe mm, profesional. Ta, po, profesional dhe për ta trajnuar atë ashtu siç duhet janë sot disa Uh, njerëz që impenjohen me këtë, do të jemi, mm. trajnim i thon, po edhe trajtim në të njëjtën kohë. Kështu që super gjë. Super gjë për Olden por uh, kur të kthehet do të jetë më profesionale se kur. Po ne kemi vendosur sot ta zvendçojmë me me askën. Ne shikojmë se si do të shkojë. Olta të e zvendosur nga askush sot në klubin e mëngjesit. Jo, e kam thënë si një kështu. <laughs> Okej. Shikojmë nëse emisioni do të vuajë shpyetje që po bëjun. Çfarë hmm. mendon ti? Tani. Të bie ty barra pak. Mungesa ajo do të ndihet. Po. Kështu. Bie dhe barra me, po se tash do ishte duke na çar kokën për shkak të çfarë që ka. Ka një. Ka një lezet vetëm. Okej. Okay. Kur është? Kur kur s'është, po thosh. Edhe kur është edhe kur s'është. Normal. Po edhe edhe kjo qetësia ti duhet të thënë, okay, na mungon për momentin, kështu po. Po do rregullohet. Po. <laughs> Ehm E reguluam edhe këtë. Po shikaj një një isha duke parë publicitetin në televizor, në një kanal të huaj. Mm. Rastësisht pak më herët kur ndala. Edhe më bëri shumë përshtypje. Sepse ishin produkt që quhej Rumba. Rumba. Po, Rumba. Është një nga këta robotët e vegjël, vakumët ose eh, vacuum i thon ata po. Mm -hmm. Domthon fshes me korrent. Ah, okay. Në në formë është si formë kështu disku mm. e madhe e zezë. se mund ta gjej këtu. Edhe vjen vërtetën për shtëpi. Dhe pastron, jo, ti supozoj që ke ikur në punë. Dhe ndërkohë që ti je në punë, për ah, shumë, ajo pastron shtëpinë, po. Oh, ajo ajo çfarë bën? Bën një një plan të shtëpisë. Si duket lëshon rreze. Mhm. Dhe mëson se ku janë cilat, cilat janë konturet e shtëpisë tënde, po. Mhm. Dhe pastaj pra. po njëhet me mm. hapësirën. E bën këtë do, do me, me këto lazerat, siç janë masat për shkakun, të për shkakun këta masin sa është distanca nga këtu deri te muri, ai i vën ai mban një lazer në dorë dhe ja thot lazerit se sa është distanca, nuk i vë më metrin. Mm. Kështu mm. që ta masje, ta mbaj dikush nga ana tjetër, se lazeri e, e bën këtë, është më mm. praktik. Në ditën e mënyrë ajo mund të mësoj se cili është konturi i shtëpisë 3D-ja. Gjithë ato kështu që e di ajo, ku është doma gjumit, ku është kjo, ku është kjo. Edhe nga ato shkoj dhe mund t'i thuash për shkakun që sot merr vetëm me sallonin këtu dhe mos mos më dil këtej. <laughs> se kam e kam lënë rrëmuj, nuk dua të më hysh nga doma e gjumit. Kështu që uh, rumba vjen vërdall edhe e Edhe e pastron. E pastron. Mm. Kështu që është edhe se është me sa duket Altin është afër ajo që ata quajnë Mother's Day në Shtetet e Bashkuara, se ky është një kanal amerikan, më shoqëra. Dhe ë e kanë reklamën se mund t'ia blesh mamit, se është është dita është fundjava kur mm. mund të blesh dhuratë për mamat dhe kjo mund të ishte një gjë. Ja ku e ke? Shikoj pak. Është ky disku. Ah. Ah. Si si. Është ai disku atje? Mm. Edhe ti mund t'i thuash edhe nga telefoni për shembull e komandon. Ndërkohë që ti je në në punë i thua Rumba i thua ja pas kanë një video këtu. <laughs> Pastro. Edhe Rumba pastron. Gjithmonë dëgjon, a? Po po po, patjetër është robot është shumë i bindur. Kështu që kanë ndonjë këtu shembuj, edhe në fund fare e shikon këtu? Mm -hmm. U luaj masën? Në fund fare ja ku është ë uh, shkon me karikohet vet. Ka të vendin që Super. Më kupton shkon në gjëra të gjënda vet atje dhe tak futet montohet e karikuesi. Shëndet Lori. Shëndet Lori. Shëndet Lori. Kali vërtet Lori. Rumba të shtëpi. Po. Shikojmë këto lazerat, këto rrezet, arrin të shikoj karriget se ku janë, të gjitha gjërat, domethënë. Mhm. Në një far forme. Fantastike. Sa e dua një nga këto, thash. Kush e di si do duhet shpia jon. Qëse është gjithmonë kështu. Rumba xix. Do zihej pak me macen. Dhe vajta e pashë sa bëntej, ëh? <laughs> Do zihej pak me macen. Me mancën mm, po. Është okay. Po. Do <laughs> të bëj shoqëri. Do të mancë hipën mbi ta, me flet. Sa rumë vjen për ta. Po. Ju sinë ata pa. Sa me, sa mendon se kushton ve? Ah, se kam të telefon. Ja 300 dollar mendoj. Aq fiks. Aq? 320. Mirë është, ëh? Jo keq. Gjithë jo mirë. Mm. Jo keq, po nuk e di nëse kanë shifër, më duket se s'ka. Sa do të sen shifër. Duke u ndruar për një robot që na pastron shpinën i dashur sot më Ëh.

g said. is picking now. I'll throw some money in your cup. Mister, please don't let me down. When you gonna play that song now? Why you gotta hesitate? When you gonna play that song and make my day? She said, hey. se vini në krybin e mqesit Në valet e klap FM në një Edhe në ekranin e klap të vëz Mirë mqes Mirë mqes i jeri Shko tani për të frumzuar me jeri Në dashur këtu në klubin e mm. mqesit Okej. okay. jeri Në trego jeri qarë do tjetë moti Më <laughs> uh, shpreha shpreja për sot Çfarë po rovi gati Nga dritë ro a goli Dhe në fakt janë vargja Vargja mm. O vargja Po shumë do me sanë Jeni gati Ta themi ne janë jo? A do të ulema të ringa Në të Si duash. Okay. E po përballon. <laughs> ah, bot e mallkuar, e mbushur për plot me rezil. I miri shpon duart, i ligu fiton trëndafil. Me rezil. Po. Plot me reziler. E po tash. Me me rezil. Mm, mm, mm, Nuk e di këtë. Rare ti thosh edhe një herë. Këto tuaja. Ë? <laughs> Këto tuaja sigurisht të po tingëllojnë më. Ka ka të drejtë, drejtoroj, po drejtoroj. Në apartament, në apartament jeton dhe deri deri në deri në vdekje, ke parasysh. Në një shtëpi me me kontra bufe me gjëra. Kurse këta, jo, e kam fjalën, ishte nga ata njëri. Mhm. Mm të drejtë, të talentuarit e tjerë e tjerë, u përcoll me anjë nderime. Para as kishte vënë se trëndafilat i fitojnë rezilat. <laughs> Është çfarë po thotë po Boja, ke lexuar shprehën ti? Jo, jo, mm. nuk e kam lexuar. Pa hënje. <laughs> <laughs> Si po shikon sikur çfarë po them, po mundojmë të ndërtoj variacion mbi temën atë. Okej. <laughs> Okay. Ah, bot e mallkuar, e mbushur për për, për plot me rezil. Pra sa keq që është. Mm. Ku jetojmë? Do po, të ky vend që jetojmë, se me me Shqipërinë ka. Po, është diskutabël. Se normalisht bota e tij nga Shqipëria fillonte dhe I dhe e, e mbushur plot me rezil. Mm -hmm. I mhm. miri, domethënë un, se mhm. ai për vete ka thënë. <laughs> I miri shponduar. Mhm. Mm i ligu fiton trëndafil. Mm. Kështu. Haltini, si të duke. Mirë se ardhur në shkrimin e duar, se i, ai ka duar, ti tjekin duar, nuk <laughs> fletot të për moment, se i ka vrima, vrima, nga është mirët Atëre. njërët. Atere, noti për sot mishdashur, në këto momente, Brancira të pakta, por mirë, temperatura është 13 gradë Celsius, 15 do jetë në orën 8, 17 në 9 dhe 18 në orën 10. Më larta për sot është 20 dhe mbërrin 20 në orën 4. Mm -hmm. Atëherë është më larta. Siç e thot telefoni im këtu, mhm. në 5 të dielli ka një shans për shi deri në 40% në mesditë. Okej. Okay. Faleminderit. Muat lutem. <laughs> Asnjë gjë. Nesër komedi e Ljeri dhe fundjava paraqitet super, super. siç duket tani. Kështu që bëuni gati për një fundjavë super, kështu siç duket tani më dashur. Në telefonin tim ekranin digital Ed Sheeran. Club isn't the best place to find the lovers of the bar is where I go. Mm. Me and my friends at the table doing shots tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me And trust me, I'll give it a chance Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox And then we start to dance And now I'm singing like, girl, you know I want want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not sheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love. first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Come coming now, follow my lead. Mm -hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Dhe tani, kalendari historik me jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1497, Ameriko Vespucci, detari italian, niset në ullëtimin e ti të parë drejt botës së rëmë. Në vitin 1869, zyrtarët e hekurudhave festuan përfundimin e hekurudhës së parë transkontinentale në Amerikë. Hekurudha Union Pacific, e cila lidhte lindjen me Perëndimin, dhe hekurudha Central Pacific, që përshkruante të njëjtën linjë, ishte 2900 kilometra midis Omaha-s në Nebraska-s dhe Sacramento-s në Kaliforni. Në vitin 1877, Rumania shpall pavarësinë. Në vitin 1933, nazistët organizuan shkaktuan djegje masive të librave publik në Gjermani. Në vitin 1960 erdhi në jetë në Glasnevin, Dublin, Irland, Bono, vokalisti i grupit U2. Në vitin 1974 ai shoh The Sheriff doli në treg nga këngëtari Eric Clapton. Në vitin 1983, grupi Metallica filloi regjistrimin e albumit Kill 'Em All në New York. Ata përfunduan në 27 maj të 1983-shit. Në vitin 1986, Tommy Lee u martua me Heather Locklear. Në vitin 1988, doli në tregun e mbretërisë së bashkuar albumi i 10 i Prince me titull Love Sexy, por disa dyqane nuk pranuan ta shisnin albumin për shkak të portretit lakuri që ishte në kopertinë. Në vitin 1994, Nelson Mandela u betua si presidenti i parë me ngjyrë i Afrikës së Jugut. This is Club FM.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 Ej Doja të bënim uh, Presidenti Obama është në Ose ishtë presidenti Obama Me gjitha ta i referohen vazhdimisht si presidenti Edhe mhm. Bushit edhe Clintonit Një president Në president, gjithmonë betë president Në një farë mënyre, të pak të më për respekt Po, është në Itali, tani Si një person privat Në mhm. basë uh, Ca pushimeve ka filluar turet e gjërat e fjalimet që janë në njërin për shembull 400000 dollarë, ku diun se çfarë. Domethënë është janë kështu paguën mirë për të folur, por kishte folur për shtëpinë e bardh. Ëh. Mm. Edhe dua që të bëj, do ta bëj pak si një pyetje nga aktualiteti, sepse okay. e quajti shtëpinë e bardh. Si. Si një të tillë. Ëh. Mm. Luksoz. 069 20 70 222. Po. 0692070222. <clears throat> Po flisë për tjetuarit atje. Mhm. Sepse tha është është vend i izoluar. Është shumë i izoluar. Nuk e nuk këtë nuk e di tha Në fillim, por okay, po. tani po, e kam një ide. Mund ta, po. <laughs> Mund ta kesh. Je ishte interesante, me thënë drejtë. Mhm. Mm Prandaj doja që ta përmendim sot këtu në klubin e mëqyesit. Kush e mban mend, kush e di, kush e ka dëgjuar? mund na dërgoj një mesazh në 069 20 70 222 069 20 70 222 Kështu. Okej. Kurse këtu në vendin ton lajme kemi. Mm. Në fakt unë dje nuk kam dëgjuar asnjë gjë. <laughs> Ashtu. Po, e bëra pushim. Mirë e bëra. Ishte kam përshtypjen unë është quajtur kongresi, po? I Parti Socialiste dje. Sepse uh, janë mbledhur gjithë socialistët. Mhm. Mm edhe kanë, uh, si thua, ishte fillimi i fushatës uh, tyre okay. elektorale. Një luks i papar, domethënë kështu. Jo, e kanë fjalën nga ana televizive, një spektakël. Gjithmonë ashtu ndodh. Një spektakël i jashtëzakonshëm. Një festival. Po. Kam përshtypjen që ishte një shfaqje e jashtëzakonshme, me drita, me muzikë, Fishek zjarë Këngëtar Kishe dhe këngëtar se nuk i pash Nuk e di Pash shumë artista Ishin uh, Ca ministra dhe ca artista E duhet të thësh uh, Ca për e tyre nuk e kanë uh, Stofin Ja jo, stofin për po nuk e di është është prerja jo për të folur në publik Për të, për të bërë Së mos për të bërë këtë Dhe me thënë Karizmatikun kursie është një drame vërtet Shikosh një njëri që zdi të flansi në publik Që Mendon se ditë flasin publik ose merr për të bëj kështu. Është gjë më e keq. Sa e dhimbshme, shikosh sa nga këta ministrat kur bëjnë kështu si si kullera, e ke parasysh që. <laughs> ne Da da da da! Oh, ti ti ti ti! Paskem bërë mirë si kullera. Oh, <laughs> pikë se është kështu. Sa sa ja dalin, domethënë po janë me kokra, se. Normal. E kanë ata aftësin. Sa duan të bëjnë si Edirama dhe si janë u bubusa keq. Ehm, kështu që Po megjithatë është është këtë dua të them, është shfaqje, është një shfaqe e jashtëzakonshme. Nga ana teatrale, nga ana skenike, nga ana një virtuozitet, po themi kështu. Që është Nisë ideja është derisa domethënë janë edhe në pushtetet e presin që ta marrin sërish mandatin, do duhet ishtë ishte ashtu. Po, është, është. Është si një ishull, nëse për shembull Shqipëria edhe nëse PD-ja kjo është kjo është frika ime se për për fushatën e PS-s, domethënë. Mm. Nëse PD-ja nuk futet në fushat, pam, që edhe mund të futet, por nëse nuk futet PS-ja do ishte do ishte i vetmi spektakël i madh. Po. Se këto partitë e vogla është më ndryshe. Edhe LSI, okay, do bëj spektaklin e vet. Po do dukej në në këtë Shqipërinë që është do thosha pak e zymt ekonomikisht. Mm -hmm. Më kupton në përgjithësi. Kjo që është e papunësi që njërës dhe ankojnë vazhdimisht për papunë bak... ose, ose këta që më banin frymën pare njave kujti dilë të lotaria amerikane mm. 1 milion shqiptarë donin tiknin E kupton se 200.000 janë Plus familjarët her 4 shkon 800.000 që Dua të gjithë po shpresonin se 200.000 e këshin hedhur mm -hmm. um, Që tiknin nga Shqipëria mm. Edhe në këtë po them Në këtë, në këtë situatë mm. Ke edhe këtë spektaklin e jash zakonshëm gjithë veshur shik, kostumet shtrenjta, fundet shtrenjta, kputht shtrenjta, flok të shtrenjta, flok të vëna të shtrenjta, <laughs> dhëm të vëna të shtrenjta. E kupton? Është po të vëna të, të, të, shtrenjta. Po ka <laughs> të gjitha të vëna të shtrenjta. Më ja, dhe është ky, është kjo <laughs> muzika, kjo këto drita, këto purpuri i i i PS-s, domethënë i fushandës PS-s, që është si një Dhe është ajo zymësira kështë dhe është ajo ishulli Është një shkuma party po, po, E këpëton është një shkuma party uh, udhëtues në për Shqipëri. <laughs> Do ishte në mungesë të PD-s, do, do dhe do dukej akoma më e izoluar. Ishulli i beqarëve. Po. Mund të ishte ashtu. Mund të ishte ashtu. A duket sikur, nuk e di. Nuk e di. Do t'i thosha për shkakun kronikat se do është dhe kjo puna e kasetave, që është njëra nga gjërat më të më të këqija që ndodhin, po është Na fali në sfond është është <laughs> është çata e PS-s. Po. <laughs> Ish kuin vizit. Jan ministrat. Ja ti që më fak. Ja të kthejmë tek. Po kalon Partia Socialiste. Ikë tani javë të më mam doktor. Ja sot kalojmë. Ja sot kalojmë dhe vazhdojmë programin. Okej. Okay. Mbyllen mm. çika aty, ti atë. Okej. Kështu që mund të jetë pra. Mund të jetë problem që është kaq e Po thosha, janë kasetat? Po. Mhm. Edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, edhe pse shumë media e kanë kundërshtuar, edhe pse nga ana e, po themi, e lirisë së shtypit të mediave është një ndyrësi e papar. ë Partitë politike do të vazhdojnë furnizojnë televizionet me kaseta. Tani bëhet me we transfer, e bëhet mm -hmm. me mhm. mënyra të tjera, po Shumë i ka mbetur kaseta mm -hmm. sepse ajo çfarë ne shikojmë në në televizor nuk është këndvështrimi gazetaresk i çështjes, ë mm -hmm. i cili gazetari do të mundohet të jepte një një pamje, po themi, më objektive të gjës, po jo, janë ata vet që filmojnë vetë vetën, është filmi i tyre, po. ku ata janë regjizorët, ata janë aktorët, ata janë ata bëjnë gjithçka e bëjnë ata dhe dhe pastaj i servirët publikut, ja këta jemi ne, që domethënë mm -hmm është krejtësisht është propagandë, nuk është informacion, është propagandë dhe me ligj në Shqipëri, sipas rregullave që duan të vënë këta, televizionet janë të detyruara ta transmetojnë këtë propagandë. Dhe nëse televizioni nuk e transmeton, atëherë televizioni gjobitet ah, për mos uh. transmetimin e kësaj. Mm -hmm. Shumë televizione janë të lumtura ta transmetojnë, mos to, po, mos mendoni që ka kundërshti nga televizionet. Ka nga disa, janë disa ishuj gazetarë që nuk duan të transmetojnë kasetat. Edhe kjo vjen e rritet se shqetësimi është i vërtet, po ka edhe nga ata që janë shumë të lumtur që ti transmetojnë kasetat ashtu. Por publiku nuk merr të vërtetën, por merr informacion të manipuluar, të rregulluar, prer, qepur, krehur, <clears throat> trukuar, po themi, dhe pastaj të serviru te publiku. Është dhe kjo është fatkeqësi. Është është antidemokratike dhe është çfarë bëjnë partitë socialistja, demokratikja. Të gjitha pa lsi sja domethënë të gjitha e kanë, kjo është një praktik kështu. Ëm uh, Ere, dhe po ta shikosh kasetat janë dhe HD mërbur, <laughs> Janë HD dhe janë me color correct dhe janë me, domethënë sugjerimi im miqësor është paktën bëjeni të duken si si kronika vërteta televizive. Akoma të xhiruara në SD. Akoma edhe në televizionet më të mira. Mos i bëni kaq luksoze kartolinat tuaja se janë janë jan fake edhe edhe duken të duken falso. Ka një, domethënë ka një element falsiteti në në këto kronikat për Tepërtej. Shumë hëdë. Mm, mm, mm, mm. Kthehem pas pan klubin e mëjesit. Simple Minds tani. Se si do i marrin vesh shqiptarët vërtetat nëse gazetarët nuk lejohen që të bëjnë pyetje, të marrin pjesë, të vëzhgojnë, të japin opinione, etj, etj, etj, po kjo teatri është është kulm tani. Një muaj e gjysëm të atër Klab FM 104 Your love spied in your eyes from those battle days There's still one way Abandon now, no matter what you say Just one truth Moving up to decide that you're I said I'm you. I still Mëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e Club FM Fem në 100.4, 7:35 minuta në këto momente. Miq, ju përshëndesim dhe ju urojmë ditë fantastike. Un jam Blendi. Mirëmëngjes Blendi. Kjo është Jeri. Un jam Altini, mirëmëngjes. Ky është Altini po dhe ai atje me. Mirëmëngjes Lori. kresh kreshpëruar Lori është. <laughs> Mirëmëngjes ju. Që të gjithë atje ku jeni ju. Ndërkohë kam një fituese. Ah, mos, në lidhje me fituesin që ke bër. Po patjetër, jepe, jepe Jeri. Enke Leida e para që thot Burg Luksoz. Një burg luksoz është çfar Obama ka quajtur shtëpinë e bardh gjatë një bisede që po bënte në Itali, mm -hmm. gjatë vizitës që është e, ishte dje pra. Duke e duke biseduar atje dhe e quajti një burg luksoz ta ka një izolim të jashtëzakonshëm. Ëh, mhm. ma merr mendja për presidentin, mm -hmm. domethënë vetëm siguria që cilës duhet i nënshtrohesh. Mm -hmm. Ata janë gjithmonë ka njerëz gjithmonë. Normal. Që shohin ku je ti, ndoshta vetëm kur ai fle dhe kur është në banjo. Ndoshta. <laughs> Sepse kjo është diçka tani ky është problemi i Donald Trumpit tani. Po në banjo, okay. Në dush, okay. Në gjumë, po themi, okay. Po gjithandaj kur ti je <clears throat> Nuk kanë vërdall, janë ata çunat. Po. Që të ruajnë të shohin kështu. Mbas një farkoje bëhet e sikletshme plako do të rish vetëm. <laughs> Ma merr mendja, njeriu ka nevojë, jo? Ka nevojë, normal. Të gjithë kanë nevojë. Për pak vetëm kohë? Absolutisht po. Mm. Ndërkohë mm. Enkeleidës i mbaron numri me 707, ka fituar dy bileta për në Cineplex. Bravo Enkeleida, ti ke fituar bileta për në Cineplex. Shumë mirë. Me që po flasim për 24 orë roje për kohëra të gjata pra. Periudha të gjata, le të flasim pak ose le të bëjmë një pyetje nga Mhm. Mm A i që ka qënë fjalimi i Kryeministrit e Diram atje në këtë mm. spektaklin e Parti Socialiste? Si pas medjave, unë nuk e kam tjekur me thënë drejten, por si pas medjave, fjalimi ka zjatur më shumë se kash minuta. 0 6 19 20 7 12 Dërgonë mesajtë tuaja 0 6 19 20 7 12 0 6 19 20 7 12 Kje për shumë Edhe presidenti Obama me që e kishim në goj Tam Edhe presidenti Trump kur t'i vise s'ka pasur akoma një State of the Union mm -hmm. Se shuhet kjo fjalimi për, për vitëshëm që mba në presidenti Amerikan Po sako një State of the Union shkon, shkon një 50 minuta një orë. Domethënë është edhe ai përmbledh gjithçka nga politikat e brendshme dhe të jashtme të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Kto po ja jap si pikë referencë, domethënë nëse ajo është 50 minuta një orë në mhm. Amerikë, sa mund të jetë në Shqipëri, një vend shumë i vogël. Uh, i papërfillshëm, domethënë. Jo, thjesht që ta kenë se sa minuta mund të ketë zgjatur i Ramës, mm. nëse presidenti mm. amerikan flet për 50 minuta. Kthehem pas fan klubin e mëqyesit. Ma merr mendja mua Obama për shkakun kur flet ka më shumë për të thënë. Se do thoja, do thoja, ma Ramos mos i mbetet hatri, po është është Amerik, kuptoje. Kthehem pas pak. U, Jane tani. wow. mëngjes dhe mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në Club Morning Club. Hello. Hello, ti je vëm. Lori, mirë mëngjes. Mirë mëngjesi. <laughs> Mëngjesi. Mirë mëngjesi Lori. Çfarë do? Ta ta ra ta ra ra ra ra. Ej. Uh, mm. Nuk di se pat këtë, po <laughs> Shikoj një djalë nga Irani. Mm. Çeka ka emrin Reza Parastesh. Dhe Dhe është kopja, është sozia e? Identik i Lionel Messi. Ah, pa. Po, po e E ke parë dhe tjetër? Mhm. Unë mm-hmm. sikisha parë. Është identik. Ky është i padalloshëm fare më valla, kur ka, sidomos më them kur veshet këtë në e Barcelonës. Çdo gjë është to, nuk e po. di. <laughs> Tani ky e ka, domethënë ky është e quajnë Messi i Iranit. Mhm. Është pak më po them pak më shëndetshëm. Po, është një lloj tani. Ja, është po, po më mirë normal se. mesi është ti parë ti ka. Trajtohet po. Super. Po shikoj ja Jo vetëm që bën këto videot edhe gjërat me fotot me njerëz ndryshëm në rrugë. <laughs> Reza bën po, është identik, identik, identik një kopje e Lionel Mesit. Ka një foto që krahason të dy për shkakun. Mhm. Ka një sekondë ta ha ta bëj të madhe kështu. Shikoj. Kur janë me mjegër për shembull Altin? Po, nuk eh, dallojnë për nuk. Si dallon ti këtë nga mesi? Me një soi fare. Ëh? Se vetë sy shikoj hundën, shikoj vetullën. Tash mesi është djathtas. Mesi është, jo, mesi është majtas. Majtas. Reza është, Reza është djathtas. Ky ertë është mesi apo? Ky, do domethënë krau i majt është Messi. Ky. Po, ky është krau i djathtë është po. Reza. E ky s'lum futboll, ky thjesht e grupit. Jo, jo, jo gënjeva në fakt. Messi është ai me flokë po. Messi është ai me flokë më përpjet. Ah, më përpjet. Oh. Më të kreura më kështu, mhm. më më më Messi po them. Gjithson shumë. Po. Po po e bëja shaka lojën edhe edhe prap mund ta është mhm. çik më kuq. Mund ta ngatrosh. Jo, është foto ja. Jo. jo, nuk e lidhje, vetëm e di ku është dallimi për mua vetëm te syt pak. Shikoj, jeri, unë po më dakord, dakord. Tek pjesa, ata nuk kanë njëti person, po, po. Po, po, normal, vetëm tek pjesa e vetullave mund të bësh dallim. Ka dhe një gjë tjetër për shkakun që ndodh ndonjëherë që mm. ka njerëz për shkakun që ngjajn vetëm në një periudhë caktuar. Pastaj marrin drejtime ndryshme, edhe në të kaluarën, edhe në të ardhmen, për shembull, nuk duken njësoj, po. Jo, megjithatë, po ti bësh pak grim, uh, vetëm tek pjesa e syve, po, po. Po, patjetër. Po po ta takoja unë atë në avion, për shembull. Nuk uh, nuk e kupton fare. Po ta shikoja, po, po ta shikoja në avion këtë, unë të veshur me një, ku diun, një xhubë, mm një gjë kështu. Mhm si çdo prisja shikoja Lionel Messi. As kishte më mshkuar mendja 100 vjet që s'është ai. Ëh, mhm, e vërtetë. Apo ti shikoja sytë thosha, "Ja, se nga sy." Dallot. <laughs> Eh, nuk dallot. Jo, normal. Plus se ke po parë Messi na shka afër gjithsesi. Po ta vështrosh me me vëmendje, po ti shohësh të po. dyja fotot. Po edhe edhe ngjyra e kuqe e mjekrës është <laughs> identike. <laughs> Identike. Që është Mira mund të ishte ti Altin. Po të vësh për shembull që të heqësh komplet të pjesën sipër kokës me të mjekën. <laughs> Ai ai ai. Mirë. A der. Kemi një fitues, a do të shkojmë? Po, tjetër është Euglini. Euglin. Po, i pari që ka thënë mbi 75 minuta. Bravo Euglin. Oh. I mbaron numri me 126, ka fituar një dhuratë nga Electronic Line. Bravo. Mbi 75 minuta pra. Ne sa kemi folur deri tani. Emisioni ka filluar ka 44 minuta. <laughs> Ne e kemi futur edhe këngën mes. Po disa, disa këngë, edhe mirë po. ke bër. <laughs> Edhe spotë publicitare. Meqenëse na vjen edhe të fusim të tjera, tashisë. Shkoj shumë, imagino, wow Shumë <laughs> Ja është zakon shumë A, a të mërzitesh? Gjatë një fjallime a ishte gjatë? Po, të po, mund edhe të flesh gjumë A të të të gjosh ja, ama se Mund të flesh gjumë me së hapur Ja, me së hapur Fotografojnë sot Bëjnë i foto kështu ja qojnë Ja qënë ramës me Whatsapp Shikoj e kush flinë të gjatë pjallimit tënë Së është gjemë mirë apo jo. Edhe mund të jesh suksese në jetë. Tashi me po. syt të hapur nuk e kupton njeriu. E thua, kam problem shëndetësor, <laughs> e ke falas. Vjen keq. Detyra jote është detyra ime. Mirë, e sot kemi edhe libra për të dhënë miqtë dashur. Shoqëruesja. Nga kronikat e Forsythe John Glassworthy. Shoqëruesja, është libri i 7 në kronikat e for Mhm. Mm Kështu që ti sa ke lexuar, son vetëm sa dush. 1 2 3. Duhet të gjej të tjerë. Ka më shkojë edhe mm. unë ato sagën e. Po po. Pra. Botuar dikur. Kronikat e Forsyth-ve, shoqëruesja, ky është libri 7 ndër 9. Shumë pas. Romane. Mm -hmm. Imagjino, janë 9 romane. Edhe janë të po, po, mirë. Po. Kjo është mm. gjëja. Janë të re dhe do më po një do po. të futesh në gjithë apo se. Jan lezetshëm edhe ti ndjek edhe ndjek ato edhe vazhdo. Angela Chicopano e ka përkthyer këtë për Frank Goldsworthy. Me që kemi kohë, jemi 46 minuta. Unë <laughs> po mendoja që për ta mbushur Tani jom se ram aflet mbi 75 minuta, nuk vihesh në sedër ti që ta mbushësh programin. Po, po, do të futesh reklam, s'mos flasim ne më gjatë. Kështu që le të lexojmë gjysmën e librit. Ço po thosha. Kapitulli 1. Peshkopi i Portsmith Smith Street po lëmek i shpejt. Ndaj u kishin dërguar fjalë të katër nipërve të tij, dy mbesave dhe burrit të njerës prej tyre të vinin. Nuk pritej ta hidhte atë natë. Ai që në vitet 60 një herë ndon mes miqve të Harrow dhe të Cambridge-it si Cheryl Manesta, sepse kështu na u shqiptua ka. Cheryl Pastaj si i përndritshmi Cuthbert Cheryl në dy familjet londineze. Kanoniku Cheryl në apologjeun e tij si predikues dhe Cuthbert i port misterit për 18 vitet e fundit, i cili nuk ishte martuar kurrë. A tani që më funde këtu po I kam syrin profesor Halos Strenit Si kur duhet të zbutet caz Do të bënte të mirë të fillonte të me arrogancën e ti Tetoem. emë Shpresoj të zëm do një lepur Tha Lady Mont Lëngu i lepurit gjithmon duhet lën në për shtëpi Will Methi dhe Herniet Bentworthy E kanë ndarë mendjen të mos i lëshojnë pe njëra tjetërës Për qfar Nuk u avura fort veshin Po më duket se po disku Mos i mërzitëm njërzit po, po, Na po, fajn Kthejmë bas pan krymin më mqesit Nuk e bëjmë më Jo, nuk e... Lori për të ndalitëm <laughs> my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes. Cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you've been through. Just a simple touch and it you free. We don't have to rush when you're. trying to get you high. I'm just trying to fade it out this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of është në 656 minuta jemi me klubin e mëngjesit në klubin e femrës. si të mësimendon ti. <laughs> Pikat. Po, ashtu si the ti. Ashtu si the ti. Cfarë, cfarë? Ashtu si çesh për të. Nuk ka rancieri, thjesht do të thuaç po ashtu është. Po, çan si ka. Po. Oje. Mi vjen të thoj djalë, lere tash, lere tash. Se jemi gati për anagramën. Mhm. Kemi vetëm 1 minutë kohë po, edhe anagramën. Anagrama në klubin e mëngjesit. Ditoan e Aldin. Ta bësh. Okej. Okay. Nani, ke përsëritur Nani? Mhm. Nani, i thani një ditë ata. Jerus. Wow. Po i kishin marr Nani të flokët kur flinte mm. dhe i kishin bërë atë nën. Ku na del Nani, na del Rus. Edhe i thon Nani, Jerus. Jerus. Edhe i tundin në një flamur rus para fytyrës. Ja ku e keni miq dashur? Okej. Okay. Sot në respekt të popullit të madh rus, mm Dostojevski, Tolstojt Teatrit të Bolshojt <laughs> Pushkinit Pushkinit sigurisht, pa, pa tjetër Pa tjetër, si ja Po, edhe Kasparovit, pse jo mm. Edhe Raskolnikovit Edhe Raskolnikovit 0692070222 0692070222 222 069-2017-222 Për Aljoshen Ludmilën <laughs> Ludmila duaj fakt. <laughs> Nani Jerus. N A N I J E R U S. Nani Jerus. Okej. Okay. Për Çehovin Jerus. Për të gjithë rusët Jerus. Për gjithë rusët Jerus. <laughs> për Lorën. Ai e bën shumë bukur trimin. Jerus. 069 2722 Nani Jerus është anagrama e ditës së sotme Lady Gaga John Wayne Club FM ose siç e thon Kosov Club FM <laughs> ardhur në kryeën e mëngjesit në Klab FM në 100.4. Edhe në ekranin e Club TV. How bizarre. How bizarre. Very bizarre. të më më që të gjithëve. Nani Jerus është anagrama jon për ditën e sotme miq dashur. Nani Jerus, për çfarë mjeri? Për dyshishin nga kantina e Verës. Okej. Okay. <laughs> Kantina e pijeve Gjergj Kastrioti Sanderveu në Durrës mm -hmm. përveç Verës Brendi Rakin. Ato e zgjidhën si do të dëshirojnë. Pije tjera. Kantina e pijeve Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Durrës miqdashur. I me. I vërteti. Mm. Mm Tani, këtu në krybin e mqesit, me të tjera në do dhira e gjëra, nga vendi dhe nga bota. Mm Juventusi si, në finalin e Champions, miqtashur, në basi ka mundur dje me rezultatin 2-1, Monacon, mm avancon, mm -hmm për në finalen ku do takohet me Gjasa me Realin e Madridit, që luan sonte. Mhm. Mm ka akoma një ndeshje me Atletikon e Madridit. Por që ka fituar ndeshjen e parë thellësisht, kështu që Reali ka shanse shumë të mira që të avancojë dhe do jetë një finale midis Juventusit dhe Realit Madridit. Me të drejtën, interesant. Kam parë për shembull edhe në status e gjëra. Jo këtë, jo dje. Por shkak se dje Juventusi ishte vinte mbas një fitore në fush të Monakos dhe ishte 2-0 si thua në avantazh, mm -hmm. pa filluar ndeshja, gjë që e thelloi pastaj. Kështu që ishte e vulosur relativisht herët se si do të shkonte. Por shikoj për shembull jam ne kaluar kur Juventusi ende kishte filluar ndeshjen e parë me Monakon që mm -hmm. kishte njerëz që shpresonin Juventusi të fitonte, të humbiste. Tifoza të skuadrave të tjera për shembull. Mm -hmm. Barcelonës, ku diun të kujt. Por jo. Ja. Dhe jo, po e kam fjalën nga ana e e zemrës futbollistike, nëse ke e ke me zemër futbollin, pasion futbollin. Mhm. A nuk do doje që finalja të ishte Real Madrid Juventus, a s'është kjo finalja më e mirë? Se sa Monaco Atletico i Madridit, a ku ti më çfarë? Juventus Real është më e mirë në ndër Plus, do të mund mos jesh tifoz i Juventusit, po mund të jesh pak tifoz i Gigi Buffon, ka kaq vjet që luan ka i Champions ai, ka Champions ai. Gigi Buffon. Ka fituar Champions. Ka fituar Champions. Juventus e ka fituar disa herë Champions. 3 herë kam përshtypjen. Në të kaluarën. Mund të jetë katërta. Por që ka një periudhë bosh dhe Buffon po ka fituar. Ka qenë atë. Po i bie që të ketë fituar. Nuk jam tash i kështu i statistikës, po më merr mend po. që gjithë ato vjet që ka luajtur ka vajtur Juventusin, një ka pasur tani kotë fund apo jo. Domethënë, kotë fundit jo. Fare po. <laughs> Nëse mund ta marrë edhe kësaj radhe. Mund të ishte, po do ishte gjithsesi finalja më më entuziazmuese. Më interesante do po, ishte. Po është si puna e casting në një film. Mm. Do ta luaj ky dhe ky, bashkë duam uh, Robert De Niro dhe Jack Nicholson apo duam <laughs> ku diun tani? Se ka, ti hap dy emra kështu. Jerry and Scottin. Jo Jerry <laughs> Scott. Interesante do ishte dhe Jerry Scott. E di, ti vdes për Jerry <laughs> Scottin, po. Po, shumë. Kështu që jeri do të bëjmë dhurat një <laughs> një portret të Jerry Scott. Okej. Okay. Të qeshur, të qeshur sigurisht. Gjithmonë i qeshur po, është. Po. Mirë. Ehm, um, nuk e di, apo jeri më ka vënë disa herë që është fan se Jerry Scott. Mm. Lina Alimi është eliminuar dje? Mos. Mm. Mos. <laughs> Për fat keq. Pse? <laughs> Çfarë prishi? Jo, është prishi Lina. Kështu shkojnë këta kur je në garë Lina. Duket se pas ka dreqos. Jo më mirë ishte. Ishte okay. Sa thanë që stonoi, po unë nuk e nuk jam uh, i muzikës. Unë s'mund, unë nuk e dëgjova të stononte. Ajo kënga ashtu është. Po po po. kështu që stonoi stonoi. Tani live e kupton? Mund edhe të stonon, çon si ka. Ska asnjë atë çon si ka. Këngëtari jemi të stonoi. Çka rëndsi ka? Se bën E di, e di që bën dallimin. Sigurisht që ka rëndsi. <laughs> Jo, më sa ato i kanë për të kënduar 3 minuta ashtu. Para punës mund të këndojmë, ata i kanë dëgjuar, i kanë dëgjuar këngët më ndonjë, aty nuk kanë dëgjuar vërsohet vetëm ajo, domethënë aty vërsohet të gjitha. Ajo sjellti. Ajo solli me thënë drejtë. Këmbët e saj janë, jo pse, është në formë shkëlqyer, kështu për për syra, karamele ishte? Jo, normal. Për të parë. Po na jeta na na jeta. <laughs> Na jeta shikojmë, na jeta shikojmë. Do të shikojmë, do të shikojmë. A kanë ndonjë gjë aty ku mund të shojmë? Po ku ti mund tani? Duhet të gjejmë një Ta kam nisur unë te grupi. Ma ke nisur ti? Çfarë është ajo? Është Ta te grupi. <laughs> e kam te grupi. Ke ke. Mirë grupo. <laughs> Ja, sikon se ti nisur më gjëra këtu te grupi. <laughs> Kjo është e fundit. Ka ndonjë video tjetër. E po Apo është para fundit. Kjo është kënga e lindës tani? Po. Po kjo është gjatë Ose fillon me ato përgatitjen, pastaj fillon kënga. Jo, jo, jo, një sekond, këtu. Mm. Këtu jemi, se. Pa të është shëjuar nga nga dikush në sallë. Ja, po bravo. Lindita! Ah, Lindita! <laughs> Në Kosovë. Ja më surpriz. I folin dor, i folin dor. Ja ta djem si dëgjoj nga salla ieri. Ka sa pauza kjo këngë është gjurë Edhe ajo pasaj gëltitet një herë është më cilësore e videoja tjetër mm. Do të gjemë, do të gjemë të këngë të plot pa pak më bon, mos kime rak Por e rëndësishme është që Linda ishte ishte mirë Nga Ta e në nuk do i fitojmë gjitha, e këpëton? Sa do i fitojnë të tjerë, dore, zi fitojnë gjitha Shqipëria Normal, po. Apo jo? Deri ku vajti Linda? E shikoj për shembull këtu në në gjysmëfinal. Kjo hmm? ishte pra gjysmëfinal. Po, mund ta djem pak nga kjo, se po flet Linda. Urime nga ana e televizionit tim, ti je meritore dhe momo dhe mirë që ti je këtu. Më thuaj si po kalon. Po kaloj shumë mirë po erdhëm, me si po me u taku me gjithë të sonte me u Kjo është parën se të humë disë. Parën, ta parën. Eksperiencë e pare, Litja, kjo është si të duket? Eksperiencë e pare në Eurosong, është privilegjë matë që gjendem edhe ndodhem në mesin e artistëve ka së vendumë. E, mirë. Me si po pres që me po pjesë të të të të të të të të të të të të të të Ero Eurosong e para punës Eurosong është një nga gjërat më Eurovisionin çfarë quhet. Është një nga gjërat më spektakle më të mbivlerësuara mendoj unë Vjetet po. ka shumë për këtë Cilësia talenteve atje Okej, okay, në njëherë në të vëndet e mba sjellin në një këshu, po Në përgjithësi Do të gjosh shumë këshu Ujra Pa fund, pa fund ujra Pasaj ata që votojnë për njëri tjetrin Vëndet lindori që votojnë për njëri tjetrin Futja kod, do më thënë është, është në çik futja kod Këtë e mbas pak në mqisit Në Klab në Nani Jerus është anagrama e zjedin bas pak Nani Jerus � Atëherë, mirë mëngjesi që të gjithë dhe mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. E para e mhm. punës tani do të mhm. uh, lidhemi direkt me Xevin, i cili është <laughs> uh, është shumë më mirë se sa ty për çështjet të uh, sportit, sepse më më, më shkruan për shkakun ndër të tjera, më thot, mos mhm. bjerë në kurtin e Altinit se ai ka 200 <laughs> vjet që nuk shikon futboll. E para, e dyta, më thot, Buffon nuk ka Champions. Ah. Kjo ishte për Lori. Juve ka 2 Champions dhe 7 finale të humbura dhe të fundit Kunde Realit në 98-ën. Mm -hmm. uh, JJ Spahiu po. Do të marr çdo tendë Xevin mendoj. Mhm. <laughs> Ta kemi kështu si ekspert i sportit. Na shkruan të falë ato. Shumë informacion. Se ndoshta ju pengoj suksese, jeni më të mirët, gjithmonë faleminderit, nuk ka pengon fare. Absolutisht. Ka hapur edhe ka hapur edhe Crown në në në autostrad si njëri i rregullt për të shkruar bravo JJ. Faleminderit për ndërhyrjen. Mirë, tani do të lidhemi me Eldi Merollin, miq dashuri, i cili na informon mbi situatën në trafik në këtë moment. Ja ku e kemi me këngë me valle. Eldi Merolli. Hello. Yes, yes, yes, yes, yes, yes. Çfarë bën? Mirë fare, si jeni? Mirë, mund të them se da sot me nuk paraqet shumë vështirësi, pastaj kemi nuk e përshtatën situatën që mund të jetë qet, po kemi problematikë vende vende. Duhet të filluar problematik tek kështë që lëvizja nga që që ujesën dhe i të kura vasi të është problematikë i lëvizja, ka trafik të rënduar rrugës Sami Frashi në të dy ka të saj, mm -hmm. si nga ura të drejt dhe që në fjellas, është shumë e bllokuar, Trafik nga gjukat a reti tiran dhe tek ura Vasil Qando, ka i unazës, u të vati gjesh fisht a mund të më unazës e si vërën blenë ta trafik, pjesa e rrugës së qërgullohet ta trafik, pjesa o rrugës o qërgullohet ta trafik, ndërkohë që pjesa unazës Nazës tjetër që zbret nga bulevardi Zërandaj është i bllokuar deri te kryqëzimi me rrugën Elbasanit, si aks kryesor ka shumë pryrë drejt rrugës Gjergj Bush, pra pjesa që lidh me zonën e parlamentit, azim shumë vështirësi nga liceu artistik deri i deri te ky kryqëzim. të them bulevardet nuk kanë probleme. Kemi të rënduar pak situatën nga ura e bulevardit Dëshmorët e Kombit deri tek ura e rrugës Elbasanit, pjesa unazës Nazës me shumë vështirësi blendit. Pra, Faleminderit shumë. Kemi ditë jo shumë problematike, por ka uh, probleme kyçe pra që i hasin vështirësitë për vit. Me trafik rrugës sa më frashë, sulë mandervina e kemi të itinerarit përditshëm me problematikë. Faleminderit. Pa përshkuar dhe pavarësisht me si gjeta bleni që është shumë lëvizje me trafik drejt te Eldor Kego drejt. Dhe stacioni autobusit aty është pak ashtu po. Është i vështirë. O Eldi, faleminderit shumë. Shërbimi i taksisë është në 23 dhe 24 555555 5 5 5 nëse doni takoni Eldin. Mish dashur këtu në klubin e mëngjesit, ne jemi çdo ditë me juve nga 7 në 10. Eli, ciao. Ciao. Është akoma aty. Më duke si jesh akoma aty. Është akoma aty? Eldi. Ka ikur. Ka Igor? Mm. Aha, tani ka ikur, po. Super. Mirë. Tete e 5 minuta. Do t'i japim anagramën ose fituesin? Tam. Jemi me Vajs, e para, ka qenë Joana me përgjigjen e saktë, thotë thot Nanurisja në Bravo Joana, i mbaron numri me 616, ka fituar dy shishe nga kantina Gjergj Kastrioti. Jo, është lehtë sa, po megjithëse ti e gjetë. Po megjithëse më njëherë. Bravo. i gjetëm <laughs> sa theti rus, jeri ta përgjigjesh. <laughs> Tak shtrak. Po nuk ishte vërtet e vështirë. Rus, nani e rus në mm, mm. Nuk ishte e vështirë, jo. Kemi një quiz me seri sot miqtashur nga lider në të shekullit të sigurisht është liderat më të mirë kemi pasur në shekullin e 21 tani është është bërë kështu janë për liderat nga 2 metra por eh, por lidera ka pasur edhe në shekullin e kalat po. mdhënj po <laughs> kalat mdhënj kalimov tash si bëhet kalimov në shumës kalat uh... kalimov jo se do ta thosh se se thua do të kuaj të mdhënj kalimov kuaj të mdhënj se ke ndrove në dy rrahje të ndryshme ndaj jo? regjistra mhm. Kalimov, Kalatmëj. Këshivje, pa. Po. kalat Kalimov, jo, jo, Kalatmëj. Më duket se Altine, më duket se nëse thua Kalimov në njëjës, edhe në shumës është Kalimov, po e thon shumë. Kalimov si Mileti Mod. Jo. <laughs> Ishte Kalimov nej. E ke për shumë kuaj. Që është njësoj. Është si ajo pula dhe shumë pula. Atëherë, me liderat e shekullit të 20. Okej. Okay në maj të vitit 1980. Ta. Mm. Në funeralin e këtij lideri mm. morën pjesë 200 udhëheqësa nga 120 vende të botës. Cili është ky burr? Cili ishtë ai? Ishte. E, e këtë këtë radhë kemi në <laughs> në ark mort të burr, por uh, ai ishte momenti domethënë. Ëm mm -hmm. um, në maj të vitit 1980 Në funeralin e këti udhejsi morën pjesë 200 udhejqës nga 120 vende të botës 0-6-19-27-12-22 Dërgonë mesajtë të uaj Buri rekord, por nuk eh, Nuk, <laughs> nuk, nuk është shioj do të Them pas pak grune mëgjesit në Klab FM në 104 Tete instetet Në këto momente ju jeni me radio në Klab FM në 100.4 Edhe në? Ekranin e Klab të vës Thank you, Jerry Thank you, Jerry exactly how to tantalize. She's out to get you, danger by design. Cold blooded vixen, she don't compromise. She's something mystical and color lights. So far from typical, but take my advice. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, don't be surprised drifting, drifting higher than the ceiling. Eh, ooh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? fire, do think twice. And if you get burned, well, baby, don't you be surprised. 8.31 minuta jenë me klubin e mëgjesit në klab BFM 1.4 në ekranin e klab të vë Halo Kam një defekt kam një defekt Tek <laughs> uh, eh, mikrofonit Mëgjesi eri Ok, atërë Tani eh, kemi momente interesante këtu në klubin e mëgjesit Mishtashu se të të hidemi në Në gjëra, në mm. lojra mm. Aty kusua pretë mendja Aty kusua pretë Por në fillim Do të trasim nga thelsia Po. Oh. Lojën e Altinit mm. dashur. Censura. Censura. Mhm. Mm -hmm. Nuk është gjetur. E mbartur nga dje. Mm -hmm. Gati pra. Për inxhinierët të mbajnë gjallë këta pilot ambicioz, është një sfidë që ka të bëjë me revolucionarizimin e makinës. Çfarë është kjo pra? Ç'është kjo sfidë? Mm. Ç'është kjo? Ç'a ç'ore ç'ore është kjo? Ç'e është kjo? <clears throat> Që është kjo sfid? E, ishte një mesazh në lidhe me kuaj që po diskutoni të mm, Dhe ishte Koj është shumë për që Nga Shqipëria e Mesme. Koj, shumë koj Shumë koj E është kuaj për po Koj, koj, koj, më nëse mirë Koj, një kaj, <laughs> një kuaj Një kuaj Më një kaj, dy kuaj Një kal një kuaj Një grad, dy kuaj Ej, dhjoj pak, dhjoj pak, të tetën këtej. Qërë mm. po të është <clears throat> pyetja mishdashur e mbartur nga t'i edhe kjo? Qërë po të në këtë klip? E shumë i këndshëm. Po të qësh ka një ritëm. E zetëm. Vërë, njëp. Se kur fryën po të dhe... E shumë. Njëp, njëp. Njëp, njëp. Njëp. Okej? Okay? që nëse e dini se qëfar po të gjojmë, në shkruani në 069 20 70 22 069 20 70 22 E ke lëm pa që përnë E kam po lëm pa <laughs> por pritë se s'ke e mbaruar pun me ty uh, Altin, kjo është për jerin, tani këtu Ja, hapë veshët jeri do të të gjosh oh. oh. Jeri ka par dika -hmm. Dhe donë dhe që të luante të mene Për të gjetur se kë ka parë i është uh, një personazh i një orë mishdashur Ju jeni të mirë pritur në këtë loj Për mes tuaja në 06 dhe në 2722 Unë, Altini dhe Lori do t'i bëjmë pyet Jerit Për të zbuluar Se kush është që ajo ka parë Okay. Sfida midis ne çunave është që ne të jemi të parë ta gjejmë për të bërë shefin <laughs> Lady Jerit. Edhe për shtypja e saj. Apo ja, jo, si këta të Penelopës. Uh, <laughs> jeri. Po. Zonjë nderuar. <laughs> Ju keni parë Pa. Po. Ti je një mashku. Pa. Po. Falë, ta bëjmë çik me këtë. Një burr mbi 40. Mhm. Mm i cili del shpesh në televizion. Shpesh. Mm, Okej, okay, jo, dakor. Jo, do thosh. Mirë, eh, nuk e di, a. <clears throat> Okej, okay, vazhdim. Ose unë nuk e kam pasur. Atëherë Altin është rradha jo. Është eh, aktor? Jo. Ja. Mos. Mo këngëtar i ri. Po, Lori Bravo. Ja. E pra. Ëh, <clears throat> është muskutier. Mm -mm. Ishtë nga tre muskutjerë ja, të ka fjallën Ja, e kuptova Altini tine Zë një shenderu Së <laughs> duaj po, mos kanë rënë val DMB Një këngtar të muzikës bashkohore Jo, pra Muzika e let Atëherë është i fëllu A, jo është A, jo që e muzika e let Ok, dëkord, nuk marves nga muzika Mendarjet Falë e tim për po më duke se kisha të drejt Ok, bjeri, bjeri ase ka fituar festivalin. Kë festival më? Ndo njërin për e tyre. Po tani në base ka fituar, sepse është... Shumë i sukcesur. Ka marë pjesë në Se, shumë festivale. është i mirë, është i mirë. Tani nuk e di me sa kësi ka fituar okay. apo jo, kështë nuk duat i hyë kësaj. Oke, okay, pra ti thejë është mbi 20, është mbi 50? Pam. Një këngëtar që ka fituar, ka kënduar shumë kohë, është mbi 50. Mm. është mbi 50. është, pak me barë tani? Pak, po jo ndonjë gjë e madhe. Pak, po jo ndonjë gjë e madhe që nga mm. shumë i vjetër. Hm. Hm. Edhe më edhe më edhe më mbi 50. Tam. Sta më të më vogël. Ka kënduar këngë. Uh, Adriano Celentano? <laughs> jo, je i pasak. Okej. Okay. dogje. Okej. Okay. I fillon emri me kë jeri. Po, bravo. Këdo? Jo, si, këdo, emri. Po. Po, ko? Po mbjemi me qëfar i fillon? Me Bravo wow. E gjeti <laughs> Falë e se u abita se befa su abdera Kyre ti më të erdi pramera Ty edhe pramverën ju kam pritur Të më vini patro kitur Bravo Ej, po të shnej që pe kozma dushin në po tiran S'a të gjilja nga rogneri. Se kem tha mua që e kam parë dhe Po bravo. E po thashtu të shqisë më shkoj Po, po a mos ka për eh, Kongresin e Partisë Socialiste? Jo, jo ai u bë poton po apo është më prapë më pas. Asë kam jo, jo, ai fal bën një xhiro të kopshtit, është me rajër edhe <laughs> det. Ai ishte me lësi. Ka ullin bera sa duash. Kopshte me ullin. Një deri në Tiranë për të bërë një xhiro. Po s'është ke çadra, më është me. Nuk e di, nuk e di se çfarë ah, është. Po në fakt nuk ishte nga E merrim me fashë teme. Tash drejtim tjetër Lori. Kozma dushi më dashur ka qenë dietë rognëri, gruaja e tij e mori vesh. <laughs> Le të merren vesh me njëri po, tjetrin tani. Ne ne nuk dim gjë. <laughs> Sepse ka qenë Ne strgojmë ku e pa. Se mendove kështu, ë? Që mundinin të gjëra. Nuk e mendoj fare po, këtë pjesë. Po, dietë rognëri. Spasë që në Vlorë. <laughs> Në Vlorë, po pse në Vlorë më? Po sepse në fakt ai kshu i tha asaj që Funda të shkojnë në Vlorë. <laughs> Eze. Okej, okay, faleminderit tjeri. Të lutem. Ishte shumë e bukur. Tenë 38 minuta në këto momente i shdashur në klubin e mqesit Në klab FM në 104 Nërkohën që ne ju kemi bërë një pyetje nga Ajo që e quajmë loja e kujcit mhm. të përgjithshëm Dhe kishim si tem Lider Apo dhe të shekullit të njëzet mm Edhe thamë se ky u dhe që si shekulli 20 U pati funeralin në datë në majtë 1980-ës Ku morën pjesë bi 200 u dhe që nga 120 mhm. vendet botës Dhe bëj fjalë për Titon Titon Iva e pare që ka dhëmë përgjigjën e sakt I mbaron numri me 152 Ka fituar 2 bileta për në Cineplex Bravo Ta po. Shumir Letë bëjmë një tjetër pyrit i mishdashur mm, mm, mm, në vitin Një mi e nënëshin të Nisi programin e tij Të hovjes për para Ishte një katastrofë 069 6 19 Në vitin 1958 Ky lider mm -hmm shpalli dhe nisi programin e tij të hendjes së madhe përpara të vrrullit të madh përpara. Mhm. Mm të përparimit të madh. Mm -hmm. Por rezultoi në një katastrofë. Okej. Okay. Si program. Mm -hmm. Kush është ky lider? Kush ishte ai? Dua. Lipa. I should have seen it in her eyes. mirëmëngjes të gjithëve. Wow. Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Lori, mirëmëngjes Lori. Të jap dy fitues për para se të vazhdojmë gjërat e tjera. Yes. Për Kozma Dushin ka thënë Eni e para, i mbaron numrin me 004, ka fituar librin që është Kronikat e Forsyteve, shoqëruesja. Ndërkohë Mao Ceduni më ka thonë Lorina e para, i mbaron numrin me 905, fiton dy bileta për në Cineplex. Okej. Okay. Gjithashtu sot miq dashur kemi për të dhuruar nga Shtëpia botuese Living një roman që quhet Ura e mbretit Shën Luigi, unë asgjua edhe dje për mm. Urën e mbretit Shën Luigi. Romani përkthyer nga Pirro Dollani, shkruar nga Thornton Wilder. Në pjesën e parë ndoshta ishte një aksident. Në pjesën e dytë Markeza de Montemayor, në pjesën e tretë Estebani dhe në pjesën e katërt Giappio. Në pjesën e pestë ndoshta e paracaktuar. Është histori shumë të rëndësishme. Mhm. Mm Dhe ne duam të ndajmë me ju Ura e mbretit Shën Luig Nga Thornton Wilder Sot në klubin e mqesit si një duran për uh, Shumë prej qunave dhe gocave që janë ndjekje Falimin derit Për këtë Ndërkohë në lidhje me mm. tingullin ton misterios, tingullin. kam pasur mesazhe vetëm që thon Derkut. Nuk është një Derkut zonja Zotrin. Nuk është një Derkut zonja dhe Zotrin. Kam uh, diçka tjetër. Jo një Nuk do të pushoj. Nuk do, nuk do, nuk do. Ehm, ja ku e kam këtu. Mhm. Qartë si jemi në natyrë. Nuk është derë kush. Por nuk është një, nuk është një derë. Kjo nuk është një derë. Asin derë i vogël. Mm Shtadjet dy dy dy nëse e dini se qëfar është ajo gjëja që përnë zhurë ma tje Ha, jero Ndërko për censurën e altinit, ka mesajë vetëm që më thonë emergjente dhe e përkryer Ja, nuk e qeni do t'jo Kjo censurë është e të mërshme Bond Për të mbajnë gjallë këta pilot ambicios është një sfit që ka të bëjë me revolucionarizimin e makinës. Shumë vështirë ai mendjetin. <laughs> Shumë vështira, amiku im. Më mirë kështu se sa të ha ato jo po çeshkë censur, ka qenë lehtë. Jo, ajo është atë <clears throat> për ta ngrënë e ke Nuk bje njëri në qafë kota nuk bje njëri në qafë kota E, dy gjojnë, njërë, dy njërë Për inxinjerët të mbajnë gjallë këta pilot ambicios është një sfit që ka të bëj me revolucionarizimin e makinës është një sfit e tilë që ka të bëj me revolucionarizimin e këtyre makinave teknologjisë pra. Mhm. për inxhinierët është një sfidë. Edhe një të lutem. Për inxhinierët të mbajnë gjallë këta pilotë ambicioz, është një sfidë që ka të bëj me revolucionarizimin e makinës. Është një sfidë e tillë që ka të bëj Pra, ata duan inxhinier, duan që ti mbajnë gjallë këta pilot ambicioz. Këta janë ambicioz. Mm. Ta duan të ecin me 300 km/h. Është po. ajo është ambicia. E të kthehen me 300 metra 300 km/h. Kështu që për inxhinierët është pak e vështirë ta mbajnë atë makinën pa pa fluturuar. Kështu që ata përpiqen, është një sfidë pip. Është një sfidë e tillë për të mbajtur këta pilot gjallë. Po. Tani, në mos gaboj e kemi nisur me një orë nga Premium Moses. Një orë nga Premium Moses. Dy shishe nga kantina e Pieve që është Kastrioti Skënderbeu në Durrës. Do të shojmë dy bileta për në Cineplex ieri. Okej. Okay. Kështu që kemi edhe film, edhe pije, edhe orë për atë që do të gjej, se çfarë Altini ka fshehur aty, një sfidë e till për të mbajtur këtë pilot gjallë. Për inxhinierët të mbajnë gjallë këtë pilot ambicioz, është një sfidë që ka të bëj me revolucionarizimin e makinës. Êshtë një sfit pip që ka të bëj me revolucionarizimin e makinës. 069 20 7222 ndërkohë që në vitin 1958 miqdashur ai që nisi Hovin e Madh programin e Hovit të Madh përpara mm -hmm. ishte Mao Zedongi në Kin. Ëh, mm -hmm. e dham fituesin. Mao, ja. e dham. Eksakt, Ishte okay. Lorina. Ai e Lorina. Mm -hmm. mm -mm, mirë. A do të bëjmë një tjetër? Një tjetër. Okej. Okay. Atëherë. Para se të bëj pyetjen, dua t'ju kujtoj se kategoria është lider të shekullit të 20. Uh. Pyetja është kjo. Për shkak se ishte kancelar i Gjermanis për 15 vjet me rav Ky quet u dhe me e gjatsin më të lartë qysh pas Bismarckut 0-6-19-27-12-22 dërgonë me sa E formuluar në dryshe me 15 vjetë kancelar ishte lideri I dytë në Bismarckut për jetë gjatësi në zyrë 06920 për këbë bëhet të fjalë Kategoria është lider të shekullit të 20, Bastij All that we have must Sets me for us Shattered into ash se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4 po, edhe në ekranin e Club FM. edhe në ekranin e Hello. Në ekranin. <laughs> A dhe Ah, uh, lajmet mira për ata që e kanë shumë qejf, djathin, qumshin, kosin. Mm. Oje, oh oje. oh Oje, oh. oh yeah, yeah. oje. Ka një uh, ka një keq kuptim të madh në lidhje me bulmetin, është çfarë po thon shkencëtarët tani dhe flasim mm -hmm. për shkencëtar nga Reading University. Ian Givens së shautori i një studimi më të madhit ndoshta do njëherë të kryer mbi efektet e bulmetit të shëndeti kur ky bulmet është me yndyrë të plotë sepse dihet që produktet e bulmetit kanë kanë yndyrë, mhm. përmbajnë mhm. yndyrë dhe ka një uh, ide se kjo yndyrë në produktet e bulmetit është uh, zakonisht e keqe po. e dëmshme për shëndetin kardiovaskular të mm -hmm. Megjithatë, 29 studime ndryshme janë eh, kryer dhe pastaj është kryer një mega studim i cili ka përmbledhur të dhënat e të mm. gjithë këtyre 29 studimeve që do të thotë se studimi i madh në vetvete ka pasur mbi 1 milion subjekte. Pra mbi 1 milion njerëz në shkallë studimi është shumë e madhe. Normal. Ëm uh, nuk rezulton asnjë dëm nga bulmeti me yndyr në shëndetin e njerëzit. Mm -hmm. Shumë njerëz janë duke marrë <laughs> Yndyrën e reduktuar, qumësin e skremuar, yndyrën zero, etjere, etjere, etjere. Shkencëtarët thonë um, që nuk gjenë asin lidhje midis shëndetit të keq të zemrës mm -hmm. dhe yndyrës në bulment Pra nëse ju jeni duke <laughs> kufizuar veten tek bulmeti, tek qumështi, uh, thonë ata kjo është një gabim. Ka një gabim tjetër, thonë ata, sepse kjo besim që ka marë ka hedhur rënj që bulmenti i me yndyr të bën dëm, uh mhm. -huh. të bën të shëndoshë, gjitha këto gjëra të tjera, ja duke i vënë të rinj ton ata para rrezikut se s'po pin qumësh. Është kjo gjë tjetër që ne jemi vetëm që pim qumësh, kafshët e tjera nuk pin qumësh, e kupton kur rriten, uh mhm. -huh. vetëm njerëzit pin qumësh, kështu që njerëzit nuk do të pin qumësh ashtu si as kafshët nuk pin qumësh. Shkencëtarë po thon, kjo mund t'ju bëj që të keni rrezik për osteoporozë më vonë në jetë, nëse reduktoni qumështin tani. Po. Qumshin e kanë që minti duhet ton ata. Mhm. Mm Së mos te gocat për më vonë sepse ose për Rosa më e përhapur tek gratë sesa mhm. sesa tek burrat. Kështu që The Guardian është duke folur për këtë, Newsweek, revista po amerikane gjithashtu. Duhet të qumësh tamam, jo kështu nga këta të skremor. Duhet të qumësh lopë. Po, domethënë ai qumësh i skremuar, qumësh lopë, është po i shëgjur yndyra. Po. Sepse i duan pa yndyr, pra me yndyr të reduktuar, 1% ose 0 fare. Krejtësisht i skremuar do thotë pa yndyr fare. Ti mm. merr, çu mm. nuk pa yndyr. Këta thon mos e bëni atë sepse nuk është nuk është e nevojshme. Edhe besimi që bulmeti dhe yndyra në bulmet bën dëm rezulton thon ata i padomshmadje thon shkencërisht djathrat e fermentuar janë të mirë për zemrën. Mhm. Mm këta djathrat që janë pak si me myk e ke pranë këto gorgonzola dhe këto këto gjëra dhe kështu gjëra. Po, ato me krim nuk e di. <laughs> nuk e di. Po gjithsesi, eh, botimi është edhe në European Journal of i epidemiology mm. epidemiologjis. Okej. Okay? E tham edhe atë. <laughs> Mirëmëngjesi që të dhe mirë se keni ardhur në program. Miq dashur, kjo është censura e Altinit kur të kthehemi mbas këngës kam përshtypjen që kjo do të ketë marr fund Altin. Ske çaj bën e pranoj. E pranojmë. <clears throat> Për inxhinierët të mbajnë gjallë këta pilot ambicioz është një sfidë që ka të bëjë me revolucionarizimin e makinës. Yes. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit. Wow. Bravo. Ës narkotik miqdashur nga Liquido në klub e femrë 104. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. touched your face, narcotic mind from Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls all the stuff you'd rather blame. And I touched your face, narcotic mind from Mary Jane. And I called your name Michael Kidd. mëngjesi. Mirë se vini ardhur në klubin e mëngjesit në Vallet e Klave Fem në 104. <laughs> Edhe në ekranin e Klap TV. Edhe në ekranin e Klap TV gjithashtu. U shpartallua censura. Po. I pari fare. Ej, na gjetën censurën para se unë ta gjeja. <laughs> Edhe unë. Është Adriani. Të lumt Adrian. Adrian, po. Adrian. Numri me 709 ka thënë Konstante. Konstante është sakt lumt. Për inxinjerët të mbajnë gjallë këta pilot ambicios, është një sfit konstante që ka të bëj me revolucionarizimin e makines. Mhm, bravo Adrian, ke fituar një orë nga mi shtante këprimi uoqish Uoqish Uoqish Uoqish Uoqish Ta gëzoq Dhe mbaqsh me <laughs> shëndet Ta mbaqsh në doç. <laughs> Bo Dysh nga këndim <laughs> Edhe dy bileta nga Cineplex Falem derit Jeri zona thua që në një gjithë Dysh Me këto voce të top. Dgjoj. Një tjetër fitues. Atëherë shikom, kemi një tjetër. Për, po. po <laughs> për kuizin që ti thash. Për kuizin që mund thash. Son <laughs> thash kuizin. Ës <laughs> Bora i merr numrin me 611. Sa Bora? Ka thën Helmut Koll. Helmut Koll. Bravo. Pra, uh, miq me duke qenë kancelar për 15 vjet. Mhm. ky ishte lideri më jetë gjatë në zyrë në Gjermani pas Bismarckut. Dhe bëhet fjalë gjithmonë, se kam përshypinë në Merkeli është eh, është afër tani këtij këti mm. rekordi, mm. por ajo si një lider e shekullit e 21-të. Kategoria jonë është lider të shekullit e 20-të, letë bëjmë një tjetër pyetje, për këtë do t'jabim një tjetër kopje nga Ura e mbretit Shën Luigj, <clears throat> romani nga Thornton Wilder, mishdashur, Bëtuar nga Living, ura e mbretit Shën Luigj tani një kopje shkon për atë që do të më thotë i pari. Përgjigjen e saktë të kësaj pyetje. Mhm. Mm Ky udhëheqës i këtij vendi në lindjen e mesme ishte i edukuar në Zvicër. Po. I arsimuar në Zvicër. Mhm. Mm Edhe shumë pro perëndimor. Ai sundoi nga viti 1941 derisa e hodhën në vitin 1979. 0-69-27-12-22 Dërgonu mesajtë të uaj Ishte pro përëndimor mm -hmm. I arsimuar në Zvicër Adhe sundoi në këtë vend të lindjes mesme Nga 21-shi Deri në 79-ën Kur e hodhën Për këbët fjallë Një okay. kopjet të urës mbredit mbretit në Luigj E kemi për ju Romani shumë i mirë Edhe pyetja është, mendoj unë, me Tanin Tani është pak lojë shpejtësie, se ai që vështirë nuk është për ta gjetur. Mm. Apo jo, Xheri. Tam. Atëherë, po shkoj një histori të çmendur uh, të një djali. Në fakt ky është një djalë 43 vjeçar, fillimisht se vajta në në Facebookun e ti, Altin, edhe po e shikoja. Po. Edhe është një tip nga Johannesburgu në Afrikën e Jugut. Është këy në mes në këtë fotografinë këtu. Me kapele. Po. Ëm, pastaj kthej është babai. Se e shikoj që ishte me djalin. Është një tip i cili e ka më qejf sportin, me sa duket. Edhe në moshën 43 vjeçare, shumë sportiv. Mm. Me fëmin e vet, del bën foto gjithandej merret me alpinizëm etj etj etj, quhet Ryan Sean Davey. Po. Mm. Dhe Ryan Sean Davey vendos që shkojë edhe të ngjitet në malin Everest. Mos. Po. Mm -hmm. Ka dhe ndjekës në Facebookun e vetë, njerës që i bëjnë support, e mbështesin, shok, miq, kolegë, tjere tjere. Më rrinë atje në Everest dhe i thonë në të kompanit që, sepse e njitja dheri në majën, më të lartë në botë, është e gjitha e kontroluar. Atje, nuk mund njitë e mm. shumë e kokë sepse është shumë e vështirë, edhe shumë njerës nuk e kanë ndalë, edhe po, mund edhe të cofë është në rrugës të, Kjo është një që të bëhet e qartë dhe do të firmosësh atë që nëse s'kthehesh, nuk thehesh, nuk je përgjegjësi aty. Do të mososh degën tënde pra. Po. Por duan që të panguash një leje. Dhe kur merr vesh ky lejen, unë nuk e dija. Mhm. Leja është 11000 dollar amerikan. Oh, shumë ç ç'është ky leje? 11000 dollar amerikan. Mali është i gjithë. Ora, po, Leja është 11.000 dollar amerikan që ky si kishte. Normal. Edhe ky u thotë këtyre, "Mfani, tha sa është leja?" <laughs> I thanë nga 11.000 zotri. Paguaj dhe futun në rrjesh, të marrësh numrin, marrësh këto që të ngjiteni, po të ngjiteni gjithë bashkë. Wow. Ja, a ke shoq opsion më mirë? Ky s'kishte lek, s'kishte para, s'kishte dollar. Ky tha i bë nga faqja tjetër on. Dhe dhe <laughs> bëri pikërisht këtë pra. Ti e paqish më ndërsa ky. Sepse këtë vendosi, edhe fillon dhe ngjitet vetëm. Pa leje. Oh. Po. Kam sa foto tani që i ka bër atje. Në Malte vetëm. Do të ngjitur vetëm, shikoj pak. Ehm Um, kam vetëm drejt shkallë, ka ka ta <laughs> humnera dhe i vendosin ca shkallë nga këto si shkallë shtëpie. Wow. Metalike që i vendosin nga njëra anë humnerës në tjetrën, duhet të ecësh mbi to. Vetëm është. Ka bër ca foto shumë të bukura, vazhdoni jetë në Facebook ndërkohë që është vetëm. Do të jam vetëm pa leje. Në Everest. Edhe këndon. Derisa <laughs> Në ditën e disa të ngjitjes, jo, nuk e pa vetën keq, në fakt e pan të tjerë. Ah. E pan të tjerë. Mhm. Mm në kampin e dytë. Të janë ta. Ky ky thotë jam ngjitur deri në 24000 nga 28000 mhm. me ë uh, këmbët e e malit. Po, po e them e kam me me me këmb mhm. këtu. 24000 këmb, po. Po shumë ka bërë. Në në lartësi 24000 këmb nga 28000, domethënë, kjo që ishte ishte afër, a 29000 po, pra. sa është në këmb. Dhe uh, dikush e dallon, Dhe këtu ikën me vrap. E ndjekin dhe <laughs> gjejnë të fshehur, po, ikën me vrap sepse ishte pa leje, si thua, është fut pa leje. Po. Si thua, mali ose zona ku hyet për ngjitje është e rrethuar. Dhe ky ishte kishte çfarë rrethimin, ndjesi dhe ishte futur atje. Dhe rrinte vetëm dhe kur bënte kamping që pushonte, pushonte aty ku nuk mund ta gjenin të tjerë, që ta shikonin sepse donte të ngjitej deri në maj incognito. Fare edhe të zbriste. Zbriste po vetë ashtu. Incognito. Ta e kanë e kanë ndjekur, e kanë gjetur në një shpellë, e kanë arrestuar. Oh, po, e kanë marrë dhe gjoba është 22000 dollar amerikan. Dy fishi i lejes për të ngjitur një për këtë faqin që së pagoi dhe një po, dy fishi dhe i kanë marr pasaportën, e kanë zbritur poshtë. Mhm. Mm dhe tani kanë mbetur atje sepse i duan para për të shkuar në Kathmandu ku i kanë çuar pasaportën. Ua. Wow, dhe këy nuk ka para as për avion deri në Kathmandu, kështu që tani e ka marr në këmbë. Oh. Ose me autobuz edhe me mjetet rrethanore drejt Katmandus, që është një udhëtim i cili zgjat 4 ditë. Ndërkohë fëmit, gruaja, shokët dhe miqtë janë duke ndjekur nga Facebooku. <laughs> Pashë mesazhin e fundit e kanë para 2 orësh në Facebook. Edhe jo vetë ky, por dikush për të. Mm -hmm. Thotë Ryan ka dërguar i ka dërguar një mesazh Mohanit. Thotë që në në zbritje të malit është ndjer keq. Tani po ushton shumë ngadal, sinjali është shumë i keq. Tika po pret për ardhjen e tij në Kathmandu. Nëse dikush mund na ndihmoj me një adresë amerikane që të hapim një GoFundMe page, ju lutem na ndihmon. Ja, domethënë kjo është situata që po ndiqet tani. Shumë i krisur. Pa, e shikoj, është shumë i krisur, edhe pse. Sepse dihet që edhe kur je me ekspedit me njerëz të tjerë, me këtë ajo vështirësia, domethënë Everesti është nuk është një gjë që mund ta bëj kushdo. Normal. Pa një shërbitje shumë gjatë, pa po të jesh vetëm. Sa do të jesh stërvitur? Ti jesh vetëm në atë? Interesant si tip, shumë simpatik, por pak i çmendur do thosha unë. Kthehem pas pak në klubin e mëngjesit Ryan Sean Davey, mish dashur, është drejt Katmandus në këtë moment. <laughs> Për të marrë pasaportën e vet, nuk diet se si do të paguaj 22000 dollarë të gjobës kur s'kishte 11. <laughs> Kthehem pas pak. Dhe tani Ai ai ai a e dini se dini se Dhe tani Ai dini se me jeri në klubin e mëjesit Si pas të dhënave jo zyrtare, për afërsi 75% e personave të rritur dhe 70% e fëmive kanë munges të vitaminës D. Qfar pasojash mund të shkaktojt mungesa e kësaj vitamina? Dopsi muskulare. Ka shumë mundësi të ndjeni dopsi muskulare nëse nuk keni mjaftueshëm vitamin D në gjakun tuaj. Për muskujt është e domosdoshme që receptorët e tyre të mbështeten nga vitamina D që ato të funksionojnë siç duhet. Sëmundjet e zemrës. Disa studime të kryera e lidhin nivelin e ulët të vitaminës D me një rritje të rrezikut të sëmundjeve të zemrës, duke përfshirë sulmin në zemër, sëmundjet e arterieve periferike dhe arteriosklerozën. Grip, mungesa e vitaminës D ndikon që fëmijët të sëmuren më shpesh nga viroza që prekin rrugët e frymarrjes. Sëmundje periodontale. Kjo sëmundje që shkakton gjakosjen dhe entjen e mishrave të dhëmbëve mund të evitohet, por edhe luftohet me rritjen e nivelit të vitaminës D, pasi kjo e fundit prodhon përbërës të cilët ulin numrin e baktereve në gojë. Sëmundje kronike të veshkave. Pacientët që vuajnë nga kjo sëmundje kanë nevojë të marrin shtesa të vitaminës D3 për të rregulluar metabolizmin e kalciumit për të ulur rrezikun e sëmundjeve të kockave dhe për të rregulluar nivelet e hormonit paratiroid. Diabet. Disa studime kanë mbështetur një lidhje midis niveleve aktuale të vitaminës D dhe tolerancës dhe menaxhimit më të mirë të glukozës në gjak. Azma: Vitamina D mund të ulë numrin e krizave të azmës. Ky konkluzion u nxor pas një studimi në Japoni, ku fëmijët që merrnin shtesa të vitaminës D kishin kriza më të lehta të azmës në krahasim me fëmijët që nuk merrnin skizofreni dhe depresion. Është e nevojshme që gjatë shtatë zanis dhe periudhës së fëmijëris të mbahen nivele optimale të vitaminës D për të kënaqur receptorët e saj në tru. E rëndësishme kjo për zhvillimin dhe funksionimin mendor në jetën adulte. Kanceri. Trupi prodhon rreth 10000 qeliza kancerogjene çdo ditë. Mungesa e vitaminës D lejon që këto qeliza të riprodhohen dhe të pushtojnë indet e reja. Kur nivelet e vitaminës D janë optimale, trupi pengon për parimin dhe zhvillimin e këtyre qelizave. Psoriaza. Analog të sintetizuar të vitaminës D janë gjetur të dobishëm në trajtimin e psoriazës ja disa ushqime me vitaminë D, të cilat nuk duhet të mungojnë në tavullinën tonë. Laktina dhe veza, një burim shumë i mirë i kësaj vitamine vjen nga qumshti dhe nga derivatet e tij. Mjaftojnë dy porcione në ditë si kos, qumësht, djathë, gjiz për të marrë sasinë e duhur. Një ushqim tjetër i vlefshëm është veza, dy në javë të gatuara në çfarëdo mënyre peshku. Peshqit që kanë një përmbajtje të lartë të vitaminës D janë toni, sardelet, salmoni, merluci, karkalecat e të tjerë. Mënyra më e mirë për t'i gatuar është me avull, sepse kështu nuk shtohen yndyrnat dhe mbajnë të gjitha vlerat ushqimore. This is Club FM 100.4. Yeah, pick me up. don't think of you are much at all. Just one thing seemed to make you care. Who's gonna drive and take you home?

Cloud 9, Cloud 9. Mirë mëngjesi që të gjithëve. Ora është tani 9:37 minuta. Unë jam Blendi këtu me jeri. Mirë mëngjesi të gjithëve. Hello Gjeri Hello. Hello Altin. Hello. Hello Lori. Vigets. Vigets. Vigets du. Nuk di mas gjë. Vigets, <laughs> Vigets du. Wow. Oh. Ej, Quentin Tarantino ka filluar me knu, ha? Hmm? Po. Po çka marr vesh? Po. Problemi është sa ta fitosh luftën. Të fundjavë në Radio Club FM të shtunën dhe të dielën çdo 20 minuta informacion dhe kolon zanore nga ah. Quentin Tarantino. Me siguri. Ka pasur gishtë Orgesa sa imi në këtë? Pa, pa. Besoj se po. Ma merr mendje se un nga Facebooku i saj po lexoj. <laughs> po. Kështu thotë këtu. Mm, mm. Pra është nga këngët, po? Pa, po, pra, po, pa. Po. Normalisht. Filmat. Hmm? Ka këngë që këndon ai, filma. Filma <laughs> zeze. Në autor. Sa ishte me këngëtarë edhe... kom. Çfarë pëlqen ti nga filmat e, për shembull, nga filmat e Quentin Tarantino? Këngë në po. filma. Por gjithsesi gjitha muzikat janë të mhm. mira në filmat e tij, po tek filmi i fundit ishin gjitha shumë bukura. Ani Americana? Mm, normal. Te um, The Hateful Eight, apo? Jo? Po. Ishte Ani Americana që bëri po? Po. Po. Tani në veçantë nuk di të ndaj, po. Po, më pëlqen më shumë nga Dusty Springfield. Ehm, edhe edhe skena kur kërcejnë këto është për shembull. Skena interesante nga filmat, ka muzikë sigurisht. Pulp Fiction. So world famous Jack Rabbit Slims Twist Contest. Tani është momenti për që Ky e ka nxjerr ato dark ë. Mhm. Detyra e tij është që ta argëtoi zonjën. Now who will be our first contestant? Në film edhe edhe zotria që bën prezantimin tani është është uh, bër si si uh, Nixoni, si presidenti Nixon. I do believe Marcellus, my husband, your boss told you to take me out and do whatever I wanted. Now I want to dance, I want to win, I want that trophy. So that's good. All right. Ju jeni të dëruar tani të kthej apo jo? Skaj zgjon. <laughs> Pritini këtë se e keni gjithë fundjavës në Radio Club FM Muzik mish dashur nga filmat e Quentin Tarantino në atë që quhet fundjava big. This is me Lawrence. And uh, how about your fella here? Ne ajo që kanë këtu sotrin tjetër. All right, let's see what you can do. Ose është vërtet. Ja. Ne lexuam nga Facebook, si nga e vërtet. Më thuaj me me zë. Jo, nuk e di sakt, po se ah. nga që orgesa këndon gjatë fundjavës. Ah. Po më bën ndoshta? Jo, çfarë po ndodh? Ah, po bëhet tash, opa fillon. Ata janë të Kjo është. show you never can tell. mirë o mirë U bëm lëmsh <laughs> Mirë më gjësi që të gjithë e mirë se keni ardhur Këtu në krybin e më gjësit Në klab e fem në një Edhe në ekranin e Klab të vës E kronë më falë E kronin e E prisha unë këta rada <laughs> Do t'ishe në ekronin e klab të vës Tiriririririm Shushëm Vajti pak nga pak. 9:42 minuta edhe për po, ditën po e sotme. Kemi tani një fitues edhe shpejt. Mhm. Shahu i Iranit. Shahu i Iranit. Më ka thënë Nita e para, i merr. Po, numri me 249 ka fituar kopjen e librit. Nita, një tjetër kopje nga Ura e mbretit Shën Luiz Thorn Wilder për kthyer nga Piero Dollani. Mhm. Mm Është për Nitën, bravo. Ai ishte pra uh, udhëheci i arsimuar në Zvicër. Tam. Po. Pro perëndimor, që sundoi Iranin si shah nga 41-shi deri në 79. Bravo. Kthehemi pas pak në mëngjesit. Tani Alok mi dashur Bruno Martini gjithashtu bashkë me tash edhe Ziba në këtë këngë Hear me now soft as the cotton you lying. Times we got hot like an iron, you and I. Our hearts had never been broken. We were so innocent, darling. We used to talk till the morning, you and I. We had that mixtape on every weekend. Had it repeating, had it repeating. You were my September song I did too I see it. Facing the strangest of places. Down on the underground station, passing by. I get a mad sense of danger. Feel like my heart couldn't take it. Cause if we met, we'd be strangers, you and I. Still, I play that mixtape every weekend. Got it repeating, got it repeating. You were my slave. September song, summer lasted too long. mëngjesi dhe mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valet e Club e Fem në 104 dhe në ekranin e Club TV. Mirëmëngjes. Mhm, mhm. Ndërkohë do të jap një fitues po pa e vonuar. Jemi në jemi në fund ditës, është Berti i pari, i mbaron numri me 811, ka fituar dy bileta për në Plex. Bravo. Mhm, Uh, kemi edhe tingullin ton misterioz, nuk është zbuluar. Më kanë thënë struc, jo. sor, dhel për papagall. Jo. Jo, jo. jo. Jo, jo, jo, jo, më është ky tingull mbetet misterioz edhe një ditë tjetër. Nuk është nuk është një struc. Mm -mm. Unë i thash dje, po me sa duket s'keni qenë në dëgjim, nuk është shpend. Mhm. Mm si shpend, unë un, po të mos a dia se çfarë është. Të tram Do kisha menduar në një nga këto tip laraskash, tip kështu. E shoh me sqe, por nuk është. Mm -mm. Nuk është shpend. 069 207222 për uh, atë loj, mbetet për mm. nesër, se nuk ka më ka për sot. Mm-hmm. Oh! Mm-hmm. Ishte një mm-hmm. tip, pa po shumë tip shumë eh, i shpejt në batut, i shkallë dhe të zgjuar Edhe në një bar Ta. Ullet atje Edhe është një goc Shumë e mirë Ullet atje në qitur Ky e shikon njërë atë, pasaj ngret dorën Edhe shikon në orën e vetë kësho mm. Me atë në sfond Edhe i thot ajo Shka ka i thot E dashur e përvonohet? Jo, jo, jo, tha ky, sa kam lirë të orën thash, nga këto të reja tha robotiket edhe po e testoja tha, po e testoja me ty në fakt, prandaj ta drejtova kështu. I tha që pse të kjo ora? E tha, ky kjo dërgon rreze alfa, i tha. Dhe në mënyrë eh, telepatike, kjo mund të tregoj se çfarë ti fshe, për shembull. Ah. Më tha që po të për mua, për shembull. Po ja më thot tha që ti s'ke veshur breçka. Oh, tha kjo e ke orën me defekt, se unë kam veshur breçka. Një sekund tha se pas kam një orë para. <laughs> pas kam një orë para. Ma tregoj për më vonë. <laughs> Nëse gjëra do të shkonin mirë. Sigurisht. Orkestra është duke ardhur miq dashur me Music Box në valët e radios Club FM në 104 nga ne të klubit të mëngjesit. Mirupafshim. Një ditë të mbar. Ciao. We were giants all along On the surface and all around us We are giants we are strong. I see you standing, see you dancing.